похмуро, немов на допиті, вів майдан все. Бачив сам. Скажіть правду, тільки правду. Вогники в очах Ірші затріпотіли дрібно-дрібно. Здавалося, що миті вони погаснуть. Його обличчя повела судома. Воно скривилося, немов з болю. Але очі й далі жили болісною напругою. Здавалося, вони шукали чогось. Люблю. Правду я чомусь не вірю. Яку правду? Ну ту, яка є. Він сів, щепив між колінами великі кістляві руки. Відмовтеся від Ірини. Я розумію, це погано, а проте не дозволю. Моє особисте життя. Його голос звучав жалібно. Тепер він втікав очима від чорних нерухомих вирл майдана. Ви мене ображаєте? Відмовтеся. Он їх скільки ходить по вулицях, грудастих, довгоногих, а для нього, ну ви самі розумієте, відмовтесь і тоді що? Буде легше, і мені теж. Легше що? Жити, чорт вас забирай, раптом зірвався на крик майдан. Я не торгуватися вас закликав, а ви торгуєтесь. Це ви торгуєтесь і поправив краватку. Його руки тремтіли, але поправив з гідністю. Ви можете, можете все, але я ні в чому не винуватий. Я сам мучуся, сам розкаююсь і нічого не можу з собою вдіяти. Значить, назавжди? Так. Майдан розкаювався в своєму крикові. Йому здавалося, якби був обережніший. Якби справді почав торгуватись, то щось би виторгував. Але чи треба виторговувати? Чи має тоді ціну те, за що торгувалися? Запал вичерпався, і бажання говорити теж. Ідіть, сказав тихо. Ірша підвівся, човгаючи ногами, неначе дід, пішов до дверей, зупинився. Ми обоє страждаємо ідіть і страждайте поза моїми очима. Залишившись сам, почав прибирати на столі. Не любив зайвих речей, зайвих паперів. Якщо на столі не було порядку, йому навіть думалося кепсько. Стояв біля відчиненого вікна. По вулиці гуртами йшли дівчата та хлопці більше хлопців. Студенти політехнічного інституту верталися до свого гуртожитку. З вікна бачив і гуртожиток, облуплена коробка будинку, а воськи за вікнами. Де є там мешкають дівчата. Ще мав час. Ще можна було поговорити з Тищенком, відкрити йому очі. Тоді, що тоді? Спалахне справжній скандал. Доведеться розбирати таке, чи й не доведеться. Але для Тищенка буде ще гірше, і для нього теж. Він втратить найкращого працівника, а так не втратить цього ще не знав. Повернувся думкою до ірші, то от яка вона, справжня любов. Проте чомусь не заздрив, ще й почував мов би, якесь полегшення. Тепер йому буде простіше вирішувати. Де в дідька простіше? скрипнув зубами. Ось де айсберг, про який тепер так часто пишуть особливо отой американець. Правда, в творах самого письменника айсберга не бачив. Там видно рівно стільки, скільки на поверхні, а ось тут.